ով եւ ինչ պայմաններով կարող է օգտվել Հայաստանի Հանրապետությունում հիփոթեկային վարկավորման միջոցով բնակարան ձեռք բերելու նպատակով տրամադրվող պետական աջակցությունից։ Բնակարանային կոմիտեի աշխատակազմի տեղեկատվական եւ հանրային կապերի բաժնի վարիչ Մարիանա Պետրոսյանը պարզաբանում է, այն տեղահանված ընտանիքները, որոնց կազմում կան զոհված, մահացած կամ անհայտ բացակայող ճանաչված անձինք։ Ծրագրից օգտվելու պայմանները հստակեցվել ու հանրայնացվել են ծրագրից չեն կարող օգտվել այն անձինք, ովքեր ունեցել են սեփ սեփականություն եւ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո օտարել են այն, եթե պետական աջակցության տրամադրման օրվա դրությամբ ձեռք բերվող բնակարանը պատկանում է տվյալ շահառու ընտանիքի որևէ անդամի եւ այն դեպքում, երբ որ տվյալ շահառու ընտանիքը արդեն օգտվել է կառավարության 2020 թվականի 705 են որոշմամբ սահմանված ծրագրից, այսինքն Արցախում արդեն իսկ ապահովել է բնակարան Համապատասխան որոշմամբ յուրաքանչյուր շահառու ընտանիք իրավունք ունի ծրագրից օգտվել նախապես սահմանված գումարային չափով։ 1-ից 2 հոգու համար նախատեսվում է 20 միլիոն դրամի աջակցություն պետության կողմից, 3 հոգանոց ընտանիքի համար 21 միլիոն դրամ եւ 4 եւ ավելի անձից կազմված ընտանիքների համար 22 միլիոն դրամ։ Արցախում նշված սոցիալական խմբի բնակարանային խնդիրը լուծվում է պետական այլ ծրագրով։ Նրանց բնակարաններ են տրամադրվում սեփականության իրավունքով, անվճար հիմունքով։ Ներկայումս հազարավոր ընտանիքներ սպասում են սեփական տանիք ունենալուն։ Հանրապետությունում բնակապահովման խնդիրը հնարավորինս սեղմ ժամկետում լուծելու նպատակով Ստեփանակերտում եւ շրջաներում իրականացվող շինարարական խոշոր նախագծերը գտնվում են տարբեր փուլերում։ Այն իրականացվում է տարբեր միջոցներով՝ պետական բյուջեի, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ բարեգործական կազմակերպություն գործողությունների։ 2021 թվականի վերջին եւ 2022-ի սկզբին շահագործման է հանձնվել այն բազմաբնակարան շենքերն ու բնակելի տները, որոնց կառուցման աշխատանքները սկսված էին մինչև պատերազմը, ասում է քաղաքաշինության նախարարի տեղակալ Արամ Գասպարյանը։ Այժմ բնակարանաշինական ծրագրերը շարունակում են լայն թափով ընթանալ։ Սկսվել են բազմաթիվ ծրագրեր, որոնց ավարտը լինելու է փուլ առ փուլ։ Այս տարի նախատեսած է ավարտել Իվանյան համայնքում 15 շենք հակառուցում 300 քանի, որից 11-ը նախատեսում ենք կավարտել մինչև տարվա վերջ։ Իվանյանի մյուս թաղամասը, որտեղ ընդհանուր նախատեսված է 107 առանձնատուն, այս տարվա վերջին նախատեսված է ավարտել 95 առանձնատուն։ Մի մասը կավարտենք նաև աշխատանքները Աստղաշենում, 95 առանձնատուն Նորագյուղում նախատեսված է 40 առանձնատուն ավարտենք Հովսեփ Հավանում, 59 առանձնատուն ունենք 3 հարկանի շենք ճարտար քաղաքը, որը աշխատանքները սկսված է մասնավորի կողմից, իսկ պատերազմից հետո կառավարության միջոցներով այդ շենքը շարունակվել է եւ մոտակա ժամանակներում 9 բնակարան պատրաստ կլինի կհասնեն բնակիչներին։ Շինաշխատանքների ավարտից հետո թե ովքեր կլինեն բնակարանների հասցեատերերը որոշելու է բնակարանային կոմիտեն հիմնվելով արկա հերթացուցակին։ Մինչև հիմա էլ բնակարանները տրամադրվել են տեղահանված եւ զոհված զինծառայողների ընտանիքներին, առաջին խմբի անժամկետ զինվորական հաշմանդամություն ունեցող անձանց եւ նրանց ընտանիքներին, 5 եւ ավելի երեխա ունեցող ընտանիքներին, ինչպես նաեւ պաշտպանության բանակի զինծառայողների ընտանիքներին։ Սկզբունքներն ու առաջնահերթությունները չեն փոխվել հիմա վստահել։ Պարզապես բնակարանների տրամադրման գործընթացը բարձեցնելու համար նոր մեխանիզմ է մշակվել, ասում է Մարիանա Պետրոսյանը։ Բնակարանները տրամադրվում են առաջնահերթությունների միավորների սանդղակով։ Վերջերս կոմիտեում ներդրել ենք էլեկտրոնային համակարգ, որտեղ արդեն ներմուծվում են բոլորի բնակարանային գործերը եւ ըստ սոցիալական խմբերի ստանում են բալեր, որոնց հիման վրա ձևավորվում է հերթացուցակը եւ արդեն տրամադրվում են բնակարաններ։ Վերջերս շրջանառության մեջ է դրվել գույք ձեռք բերելու նպատակով ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մասին կառավարության որոշումը։ Այն նոր հնարավորություններ է տալու շահառուներին, ասում է Մարիանա Պետրոսյանը։ Բնակարանները ստանալի շահառուները կդիմեն մեզ ու արդեն սերտիֆիկատ կստանան, որպեսզի իրենց բնակարանների կահավորման հարցը եւս լուծեն։ Այսինքն, եթե նախկինում եւ այս պահին էլ մենք կահավորած ենք տրամադրում բնակարանները, այդ ժամանակ արդեն սերտիֆիկատ ենք տրամադրելու ու քաղաք քաղաքացիները իրենց ցանկալի վաճառողի մոտ կարողանալու են ձեռք բերել իրենց անհրաժեշտ գույքը։ Բնակարանային գործերի ձևավորման համար փաստաթղթերը ընդունվում են Արցախում բնակարանային հարցերի կոմիտեում եւ հանրապետության շրջաներում, Երևանում Արցախի օպերատիվ շտաբում։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։